บุ๊กทูยี่สิบสี่ดวิดชิมคตุรการนัดหมายสุสเตเรมัสคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าครับอ Ar tu n e s p ė j ย i p าวิลาวายอ u ต o b u s ą ผมรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วครับ aš laukiau tavęs pusę valandos คุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือครับ ar tu neturi su savimi mobiliojo telefono ครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะครับ kitą kartą būk punktualus ateik laiku ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะครับ kitą kartą važiuok taksi ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะครับ kitą kartą pasiimk lietsargį พรุ่งนี้ผมหยุดครับ rytoj aš laisvas laisva พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมครับ gal susitikime rytoj ก gaila bet rytoj negalėsiu สุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือยังครับ Ar šį savaitgalį jau ką nors esi numatęs, numačiusi daryti? หรือว่าคุณมีนัดแล้วครับ O gal tu jau susitaręs, susitariusi? ผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ Aš siūlau susitikti savaitgalį. เราไปปิกนิกกันดีไหมครับ Gal surenkime i š k i l a เราไปชายหาดกันดีไหมครับ Gal nuvažiuokime prie p a p l u d i m i o เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับ Gal važiuokime i kalnus? ผมจะไปรับคุณที่ทำงาน Aš užeisiu tavęs į biurą. ผมจะไปรับคุณที่บ้าน Aš užeisiu tavęs į namus. ผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสาร Aš tave pasitiksiu prie autobusų stotelės.